Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yahya yang saya hormati, semoga Allah selalu memuliakan amin, amin. segala urusan. E, begini ya, yang saya ingin tanyakan, ketika waktu subuh mau masuk kurang 10 menit, apakah kita masih boleh melakukan sholat tahajud dan apa saja e, keutamaan atau manfaatnya bagi kita yang sering melakukan sholat tahajud? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tahajud ada tahajud itu adalah solat yang dilakukan di tengah malam di saat kita sudah menikmati tidur malam. Bagi yang tidak pernah tidur malam tidak disebut tahajud akan tapi bangun malam qiyamul lail. Sebab tahajud itu adalah dari posisi nyaman menjadi bangun itu namanya tahajud. Sehingga solat tahajud itu berat. Karena habis enak-enak tidur, hangatnya selimut, empuknya bantal, harus bangun menyentuh air yang dingin. Hebat. Baik, waktunya tahajud sekaligus witir. Maka jangan lupa kalau tahajudan harus ada witirnya sekalian. Witir bisa menjadi tahajud. Karena tahajud itu apapun sholat yang anda lakukan di saat anda terbangun di tengah malam, itu menjadi tahajud anda. Artinya dari tidur menjadi sholat. Biarpun itu adalah solat ba'diyah isyak yang belum anda lakukan, jadi tahajud buat anda. Ataupun anda pelit banget, hanya bisa melakukan witir, lakukan witir 2 plus 1, jadi tahajud bagi anda. Dan yang paling terpenting adalah witirnya itu. Karena witir bagi Nabi wajib, bagi kita adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Maka kami menjawab, waktunya witir dan waktu tahajud adalah selagi belum masuk waktu subuh, maka anda boleh melakukan witir. Selagi masuk waktu subuh, sudah tidak ada lagi waktu witir dan tahajud. Baik itu. Ini adalah masalah waktu untuk kita melakukan solat, solat tahajud atau solat solat tahajud dan solat witir. Tahajud bukan witir, tapi witir bisa menjadi tah tahajud.